Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 24, 1455 Ang kamatayan ni Pope Nicholas V. Siya ang ikadalawang daan at walong Santo Papa. Sa kanyang panunungkulan, nasimulan ang pagtatayo ng St. Peter's Basilica. Itinatag din niya ang Vatican Library sa tulong din ng Santo Papa, nanumbalik ang kaayusan ng politika sa Pransya at Inglaterra. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.